Cu braț puternic ne-ai condus-o, Doamne, în țara ta. Gândește-te și ia aminte, o Israel, la vremurile dinainte, o Israel.